Kehan mahal zo gona. Tregere, honi e tuna dar prana in gedur maradu rrit. Pe menez kushte dor. Gwetche tchir, pem ze klib a tribudjen, un distaul mespet. mes Pe priz gani ge de gomans? Nan de klib a tribudjen. Wibiyan tu de vahatat. E gober gwep, martain prana in pointe ma.